і вона ні для чого. Але ж такого не може бути. Вона щось спалахнула і живе в світі. І, може, тримає на собі світ. Моя, твоя, ще багатьох. Ти, певне, смієшся, нісенітниця і маячня? Може, так, а може, й ні. Бо ще існує мука а можливо, й кара. І вони реальні, я це знаю, бачу, почуваю. Якось ти сказав неважливо зрадити, важливо покаятися. Нащо ти це сказав? Тут є якийсь таємничий зміст? Звичайно, є. Мене лякає одне. Коли ми одкриємось, чи не настане порожнеча? чи не роздушить нас каяття. Ні, ні, і ще раз ні. За любов не карають. Вона не наша зла примха, вона сама святість. Ти не думай, я не рожево фіолетова дурепа. Я знаю, що вона земна, має початок і кінець. Пробач мені примітивне порівняння. Вона неначе чашка запахущої кави. В кінці обов'язково буде гуща. Не бійся, це не цинізм. І це не вбиває в мені насолоду кохання сьогодні. Просто я боюся, щоб не було багато гущі і щоб не зачерпнути її від самого початку. Я і справді живу тільки любов'ю, надіями на неї, споминами про неї які живлять надію. Учора побачила на вулиці дівчинку, котра продавала суниці. Пам'ятаєш, як ти колись пригощав мене суницями з жмені? І я купила їх і запевнила, що це від тебе. Але вони не смакували. Я весь час намагаюся розгадати, про що ти зараз думаєш. Чомусь відчуваю не про мене. Мабуть, ти думаєш про своє майбутнє. Воно наше майбутнє. Це крута доріжка вгору і вгору. Ти так думаєш, і, мабуть, правильно. Хоч признаюся, я зараз вважаю, що можна прожити і без цього. Можна прожити любов'ю, бо той шлях дуже довгий і тяжкий, і на ньому легко розпринькати всі сили. Не серця, Сергійко, Я знаю, що в тебе досить сил. Але я бачила деяких людей, які дійшли до вершини або й досягли вершини, і потім сиділи втомлені і не могли сказати, на що стратили життя. Ще добре, коли до вершини, тоді є якесь виправдання. Ні, ні, йди, я буду з тобою бо, мабуть, таким людям, як ти, іншого й не дано. Бачиш, яка я прозірлива. Ще раз не гнівайся. О, я вже знаю, які складні людські світи, які вони відкриті для космічних вітрів і вразливі. Пиши мені, пиши про що хочеш, про свої мрії. У цей час до кімнати зайшов Тищенко. Насамперед він подивився на порожній стіл, за яким донедавна сидів Рубан, і Ірині вистачило цього часу, щоб сховати недописаного листа до шухляди. «Добрий день», – привітався до клави. Та відклала лінійку, поправила зачіску. Взяла целулоїдний косинець, хотіла прикласти його до ватману і знову підвела голову. Косинець тримала у двох пальцях. Пальці в неї красиві, з нафарбованими нігтями. А я сьогодні не впізнала вас по ході. Ви в добрій формі, схудли, вам личить, сказала кокетливо. Але кокетливість такого гатунку, що це майже жарт, який більше стосується Ірини. Мовляв, ось ми залицяємося, а ти що скажеш? Не ревнуєш?